աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագի բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրը հագեցած էր աշխարհակղական զարգացումներով։ Բավականին ակտիվ էր Ուկրաինայի շուրջ տեղնուցող գործընթացները։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հանդիպել է Լեհաստանի եւ Լիտվայի նախագահների հետ։ Շնորհակալություն է հայտնել նրանց օգնության համար Ուկրաինայի սատարելու զենք զինամթերք ուղարկելու համար։ Հետաքրքիր է, որ ընդհանրապես Լեհաստանի ակտիվ քաղաքականությունը Ուկրաինայում եւ Լիտվայի հետ տարբեր քայլերի համատեղ իրականացումը շատ նման է Ռեջ Պասպալիտա կոչված պետության կարծես թե վերակենտանացման հետ որովհետև Ռեջ Պասպալիտային մենք գիտենք մի երկիր է եղել, որը բաղկացած է եղել Լիտվայի եւ Լեհաստանից, որոնք միավորվել են եւ դարձել են մեկ պետություն այդ երկրի տարածքում էր նաև ներկայիս Ուկրաինայի մեծ մասը։ Չնայած որ Ուկրաինան այն ժամանակ ուկրաինացիներ չկային, եղել էին ռուսներ, որևէ կարգավիճակ լեժ պասպալիտայում չունեին։ Բայց Լեհաստանը նաև ունի այլ միաշխարհակական երազանք ծրագիր, որը կոչվում է Մեջդումորիե, ասինքն Բալտիկ եւ Սևծովերի միջև ընկած տարածքը ըստ լեհերի պետք է դառնա լեհական կայսրության տարածք։ Եվ այստեղ կարևորագույն, եթե ոչ առանցքային դերակատարություն ունի Ուկրաինայի կամ լրիվությամբ ինտեգրումը այդ լեհական կայսրության կամ գոնե ինչքան հնարավոր է շատ տարածքների վրա։ Ինչ մենք տեսնում ենք հիմա, շատ նման է նրան, որ Լեհաստանը կամած-կամած փորձում է գոնե մի հատվածը վերցնել Ուկրաինայի իր դերապետության տակ։ Իսկ մինչ այդ բոլոր այդ աշխարհակական խաղերը մի կողմ դնենք, Ուկրաինայի պատերազմը շարունակվում է, ամեն օր բազմաթիվ զոհեր, ուկրաինական հակահարվածը որևէ էական արդյունքի չի բերում։ Ռուսները հրթերակոծել են Կրամատորսկը, դեղ մի շենքում ոչնչացվել են բազմաթիվ հարյուրավոր արտասահմանյան վարձկաններ, ինչը մեծ հարված է ուկրաինական բանակին։ Արևմուտք Ռուսաստան նաև այդ պայքարը տեսանք Ուկրաինայի շուրջ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ։ Հետաքրիր գաղափարներով հանդես եկավ Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը Մակում Նեբենզյան, որը կոչ է արել արևմուտքին դադարեցնել Ուկրաինայում զենք զինամթերք Ուկրաինային սատարելը, նշելով, որ կան լուրջ վտանգ Զապարոժի ատոմակայանին, ինչը կարող է ընդհանրապես լուրջ սպառնալիք լինի համայն մարդկությանը մենք տեսնում ենք, որ իսկապես թեժ է շատ հարաբերությունները, բայց ասեմ, որ այնքան չէ, որ արևմուտքը չի զգում այդ ծանրությունը, այսպես Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը կոչ է արել Եվրոմիությանը դադարեցնել փողերի վատնումը ուկրաինական պատերազմի նշելով, որ Եվրոմիության քաղաքականությունը բերել է բանկրոտության եւ հարց է տվել հռետորական Եվրոմիությանը՝ ուր են փողերը, որովհետեւ լրիվ բյուջեն դատարկ է փաստորեն ու սա է իրավիճակը։ Ասեմ, որ Ռուսաստանն է ակտիվ քաղաքականություն վարել Չինաստանի հետ մեկտեղի դեպ, այսպես նրանք Բոլիվիայում չինական եւ ռուսական կազմակերպությունները կնքել են մի շատ կարևոր գործարք 1 միլիարդ 400 միլիոն դոլար արժողությամբ, որին Ռուսաստանին բաժին է ընկնում 600 միլիոնը։ Խոսքը վերաբերում է լիթիում կոչեցյալ ուրեմն մետաղի նյութի արտադրությանը Բոլիվիայում։ Բոլիվիան ունի հսկայական ապաշարներ ըստ ամերիկյան հեղինակավոր գործակալությունների համաշխարային լիթիումի ապաշարների 21.4%-ը բաժին են գնում Բոլիվիային։ Եվ այդ կարևորագույն ռեսուրսի համար Բոլիվիայում պայքարում էին եւ արևմուտքը, ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, ինչպես նաեւ Ռուսաստանը, Չինաստանը, բայց մենք տեսանք, որ հաղթեցին այս երկուսը շատ հետաքրքիր է։ Սա նաև աշխարհակահաղական հայտ է։ Ակտիվ էր Թուրքիան այս օրերին եւ ամեն մի իրադարձությունից նրանք օգտվում են։ Կարող է նաև իրենք են կազմակերպում։ Խոսքը վերաբերում է Ղուրանի այրմանը Շվեդիայում։ Ինչ որ մի մարդ կրկին դիմել է սադրանքի եւ այրել է Ղուրանը։ Այն էլ Ղուրբան բայրամի օրերին, այսինքն մահմեդականների համար շատ կարևոր տոն է։ Իհարկե սրանից օգտվել են տարբեր երկրներ, մամեդական աշխարհում սա շատ վատ է ընդունվել, ոչ միայն մամեդական աշխարհում քննադատել են ամենասուր քննադատությունը արել է Թուրքիան։ Ինչ է սա։ Իրոք աննորմալ մի պահվածք, մի աննորմալ մարդու պետության թուլությունը, որ թույլ է տալիս նման բաներ, թե կազմակերպած ակցիա ում կողմից կազմակերպած չի բացառում որ նույն Թուրքիա է որտեվ սրանից հետո ել ավելի է ստիպելու Շվեդիային ճնշելու ՆԱՏՕ անդամակցելու համար եւ Շվեդիան ի՞նչն է հետաքրքիր կարող է այդ ճնշումներին ենթարկվել եւ որպես արդարացում նշել, որ տեսեք, այսպիսի մի բան է եղել եւ մենք պետք է վերականգնենք միջ կրոնական համերաշխությունը եւ այլ այսպիսի գաղափարներով եւ ընդունի Թուրքիայի նվաստատուցիչ պայմանները։ Սա ամենահավանական սցենարն է ըստ իս։ Ակտիվ էր նաև Իրանը։ Իրանը մի մեծ պատվիրակություն ուղարկեց Ղազախստան եւ քննարկեցին տարբեր հարցեր տնտեսական համագործակցության։ Որոշում կայացվեց երկու տարվա ընթացքում երկկողմ ապրանքաշրջանառություն, արևտրաշրջանառություն հասցնել 3 միլիարդ դոլարի։ Ասեն, որ նման քաղաքականությունը շատ օգուտ է այսպիսի երկրներին, ինչպիսին են նաև Ռուսաստանն ու Չինաստանը։ Ինչի որովհետև եթե Իրանն էլ է մտնում ղազախական շուկա, սա ինքնին թույլատնում է Թուրքիա եւ արևմտքի դիրքերը։ Մենք տեսնում ենք ինչ հետաքի զարգացումներ են տեղ ունենում։ Ակտիվ արտաքին քաղաքականություն է վարել Աբխազիան։ Աբխազիայի արտգոսնախարարը Ինալ Արձինբան այցելեց Թուրքիա։ Նա հանդիպեց էթնիկ աբխազական Սփյուռքի հետ այնտեղ շատ ափխազներ կան, քննարկեցին տարբեր հարցեր, հանդիպեց Թուրքիայի կարևոր կուսակցությունների մեկի ղեկավարի հայրենիք կուսակցության Դողու Պերինչեկի հետ Պերինչեկը հայտարարեց, որ ամեն ինչ անելու է իր կուսակցությունը, որպեսզի Աբխազիան ճանաչում ստանա Թուրքիայի կողմից։ Ну, բնական է շատ դժվար դա լինի, բայց տեսնում ենք, որ աշխատանքը գնում է։ Հանդիպելու է արդյոք կամ հանդիպել է արդեն Արձիմբան իր թուրքական ընկերոջ հետ, գործընկերոջ հետ, ցույց կտա ժամանակը, միգուցե նաև հանդիպում եղել է երկու արտգործնախարարների միջև, բայց փակ ռեժիմում։ Աբխազիա արտգործնախարարը այցելեց նաև Աթաթուրքի գերեզման, այնտեղ դրեց ծաղիկ, ծաղկեփսակ, բայց նաև այցելեց Ռուսաստանի Դաշնության նախկին դեսպան Կարլովի հուշահամալիր։ Գիտենք, որ Կարլովը սպանվեց Թուրքիայում։ Այսինքն շատ նուրբ քաղաքականություն է վարել Աբխազիան եւ Աթաթուրքի գերեզման եւ Կարլովի հուշահամալիր։ Տեսնում եք ինչպիսի է տաքի զարգացումներին։ Կշարունակենք հետևել եւ ներկայացնել ձեզ հարգելի բարեկամներ, թանկագին հայրենակիցներ։ Պին դեղեք, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։